Soy parecido a cualquier otro. Soy patapalo. Eu son as miñas circunstancias e Soy una pareja Soy un magnífico anfitrión. Soy braquicéfalo. Soy bastante hábil, aunque no todo el tiempo. Soy gazmoño. Discapacitado Soy de Logroño. intelectual. Soy el hijo de mis padres. Soy rastafari. Eu son som. Soy amestoy. Eu son o estou.